أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه إذن سيما صلوات سنة نبسني الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجي أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو بيرية bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Sljedeći šart, sljedeći preduslov jeste el hadef Znači, hadef je izraz e, koji se može prevesti kao nečistoća. Međutim, ovdje ne, ne misli se nečistoća u smislu e, da kažemo tekućine ili predmeta koji je nečist. Ne, nego ovdje se misli znači, na nečistoću ne znači u smislu da čovjek, e, da čovjek nije pod abdestom ili da nije pod gusulom. I zato ponekad je znači bolje i u lama savjetuje da se termini, znači da se termini, da se predržavamo termina onako da kažemo e, e, kako je to u islamskim dijelima, da kažemo kako je u Koranu, kako je u sunnetu. I zato ćete naći da naša starija ulema mnoge termine koji su vezani za fik nisu nisu prevo, nisu prevodili, nego su držali, nego su držali onaki korisen su onaki kako su došli u Kur'anu i Sunnetu ili kako su došli u arapskom jeziku. Znači četiri predustav jeste hadef, znači otklanjanje hadefa, hadesa, znači međutim podovim se misli e, na, znači e, da čovjek bude pod abdestom ili da se okupa. Znači šta ovde, znači, pis, e, kaže, znači ših ovde kaže, e, šartar rabi, četvrti preduslov, رفع الحدث اتقلانيان حدثة كاجه وهو, وهو الوضوء المعروف اكاجه توي بزناتي أبدس وموجبه الحدث أبوزني دس أبدستي نكون حدثة ناچي حدث موجه دا بوده ناچي وكومنتارو زبليشت ناچي حدث إلي حدث موجه دا بوده ولكي إلي مالي ناچي شتا ولكي شتا مالي ناچي ولكي حدث يستاني kada poslije kojeg osoba mora da se okupa, poslije kojeg osoba mora da se okupa, to jest da šta? Znači da uzme, znači da, da se ogasuli, znači da se okupa. To sanje biva posle sljedeći stvari, znači biva znači, i kod muškarca i kod žene da bude nakon džunupluka, znači nakon što je osoba znači, postala džunup, se jedno da li se radilo uh, o polnom odnosu ili da li se radilo o snu i tako dalje, ili, znači i sljedeća stvar jeste hajzi nifas, znači što je vezano samo za žene. Znači prvo je dženabet, znači kada je osoba džunup, a drugo i treće jeste hajz i nifas. Ove tri stvari su stvari koje uzrokuju, znači da osoba biva obavezna da se posle ovih stvari, posle ovih stvari okupa. Znači to je veliki hades. Mali hades, ili da kažem velika nečistoća, mala nečistoća je ono posle čega čovjek treba da se abdesti. Znači posle čega čovjek treba da se abdesti. I to je u većini slučajeva, znači nakon vršenja nužde. Znači to je u većini slučajeva nakon vršenja nužde, a poslije jeli, doće znači, stvari koje zovu nevakad u ludu, stvari koje kvare abdest, poslije, znači, posle koji čovjek nije pod abdestom. Znači, veliki hades je šta? Je ono stanje poslije, čovjek, posle kojeg čovjek mora da se okupa kako bi izvršavao određene ibadete. Kao što je sam rekao, kao što je džunupluk, zatim kao što je haiz i nifas. I mali hades, i mala nečistoća, znači je stanje posle kojeg znači čovjek mora, posle čovjek, kojeg čovjek treba da uzme abdest, međutim u većini, većini slučajeva to biva nakon, nakon, obavljanja, nakon obavljanja velike ili male, velike ili male nužde. Dobro, e, ovdje ono što želim da spomenem i kažem, jeste da odklanjanje hadesa, sejedno da li bilo velikog ili malog, da to biva sa vodom. Kasnije će doći pojašnjenje, znači da voda mora da bude čista. Međutim, ukoliko osoba, ukoliko osoba, znači u osnovi, znači otklanjanje hadesa, bilo velikog, bilo malog, biva sa čim? Biva sa vodom. Međutim, ukoliko osoba nema vode ili ne može da koristi vodu, onda uzima nešto što se zove tajemmum. Onda uzima nešto što se zove tajemmum. Znači, još jednom ponavljam, znači, osnova za otklanjanje velikog ili malog hadesa jeste korištenje vode. Međutim, ukoliko osoba nema vode, znači, desi se da se nađe u mjestu gdje nema vode, ili da ne može da koristi vodu. Znači što znači da ne može da koristi vodu? Ne može da koristi vodu, na primjer da osoba bude bolesna i da ne može da koristi vodu. Međutim, vode ima. Znači to su dva uzročnika da čovjek uzme tajemnu. Ako se nađe jedan od ova dva uzročnika, onda čovjek, čiš, čovjekovo čišćenje od hadesa, bilo velikog ili malog, biva sa zemljom. Tako što će uzeti tajemnu. Znači tako što će znači, svojim dlanovima udariti od tako što udariti od nešto što je od zemlje, predmeta koji je od zemlje, zna, ili da udari od zemlju, ili da dotakne kamen, i onda sa tim da potare, da potare svoje lice i da potare svoje šake. Znači to je tejemom i poslije toga, znači poslije toga može, može, može klanjati, može činiti, znači badit koji mu je, koji mu da to momentu, koji mu da tom momentu, koji mu da tom momentu obaveza. Međutim, s obzirom da ovo djelo kraće, Jer, znači, da ovo je jedna kratka poslanica. Znači, mi nećemo spominjati, znači, stvari koji su uzročnici, da kažemo, džunupluka, e, neke stvari koje su vezane za hajzi nifaz, ma da naravno, znači, ono sve, znači, ovdje sada napominjem, sve što smatrate bitnim za one stvari koje spomeni, spomenemo, znači, to zabilježite i proslijete kao pitanje. A ja ću, znači, na to odgovoriti i pojasniti, pa makar da to nije spomenuto direktno ili naglašeno, naglašeno u, da nije naglašeno u tekstu. Naravno, ovdje E, znači, posljedno želim da kažem i spomenem, znači, propise koje su vezane za hajz. Znači, propise koje su vezane za hajz i propise koje su vezane za čistoću, za abdest, tako dalje, e, a koje se posebno tiču žena, koje se posebno tiču žena, kao što je, na primjer, e, to će doći do odsanje polnog organa, pogotovo kada je u pitanju djeteta, kada, kada se dijete pere, kada se oblači i tako dalje, zatim e, kada je u pitanju bijelo pranje, zatim e, početak hajza, kraj hajza i tako dalje, znači sva ta te stvari koje su vezane za namaz, koje su vezane za tahare, za čistoću, znači zabilježite, međutim ovdje kaže u kazinu, zabilježite i proslijete i onda u sljedećem predavanju ću uz Allahu Tebari Kota ta'ala pomoć na to, na to odgovor. Rekli smo da četvrti preduslov, šart rabije, koji spomenuo ših jeste odklanjanje hadetha. Znači rekli smo da se misli ili na veliki lamani. Međutim, ovdje je ših pojasnio prilikom spominja ovoga predusna, ših je spomenuo propise koji su vezani za abdest. Pa je spomenuo unutar, ovog, unutar govora ovome šartu, je spomenuo šartove abdesta. Šartove abdesta kao što je spomenuo i stvari koje kvare abdest. Kao što je spomenuo i stvari koje kvare abdest. Znači ono što će slijeti u šehovom govoru jesu, jeste abdest, odnosno šartovi abdesta, i stvari koje kvare, kvare abdest. Naravno, ovdje kao i prethodno, znači, rekli smo šta znači riječ šart, znači nešto što, što prethodi, i također e, rekli smo, znači, ovdje važi isto pravilo kao i za govor o namazu, znači u sunnetu Allahu i Resula, sallallahu alaihi wa sallam, imamu, znači, e, opis poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam abdesta, kao što je došlo u hadisu Bukhari muslimu, dosmana radijallahu ta'na anhu, je dao opis poslanikov sallallahu alaihi wa sallam abdesta, zatim imamo hadise gdje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam koriguje, da kažemo, određene ashabe, određene greške prilikom abdesta kao što ćemo to vidjeti. Međutim, kao i vezano za prethodno spomenuto, islamski učinjaci su uložili svoj trud, uložili svoj napor u razmijevanju ovih tekstova, pa su nam rekli šta je šart u abdestu i tako, e, koje su stvari pohvalne prilikom činjenja abdesta i tako i tako dalje. Pa je Ših spomenuo e, šartove, pa je spomeno šartove abdesta, zatim posle toga farzove abdesta, a zatim stvari koje kvare, zatim stvari koje kvare abdesta. Kada je spitanju šartovi abdesta, šartova abdesta je deset. Šartova abdesta, šartova abdesta je deset. Znači možete spomenuti, pa ćemo onda početi sa komentarom, sa komentarom šartova abdesta, to je da še kaže, <clears throat> wa šarutuhu ašaratun. Znači 10 šartova abdesta. Prvo je al-islamu wal-aqlu wa tamizu. Prva tri kao i za namaz. Islam. Drugo je al-tamiz, raspoznavanje. I treće akl, e, e, i treće, e, odnosno drugo razum. I treće akl, i treće je tamiz, raspoznavanje. Zatim, zatim četvrto jeste enijet, namjera. Zatim sljedeće je istishabu hukmiha bi alla yanmi qat'aha hatta tatimma at-tahara. Znači da čovjek ima znači konstantnost ili kontinuitet te namjere se dok čovjek ne završi sa abdestom. Da čovjek e, kontinuitet namjere se dok čovjek ne završi sa abdestom. Zatim, da se tokom abdesta ne nađe stvar koja abdest kvari. Da se ne nađe stvar koja abdest kvari. Zatim sljedeća istinđa ili istiđmar. Napišite ovako, istinđa ili istiđmar. Istinđa ili istiđmar. Istinđa ili istiđmar. Zatim sljedeća, čistoća i dozvoljenost vode. Čistoća i dozvoljenost vode. Zatim otklanjanje sa kože onoga što spriječava dolazak vode do kože. Otklanjanje sa kože ono što spriječava dolazak vode do kože. I posljednja stvar, nastupanje vremena za onu osobu koja je, da tako kažem, e, sahibul uzor znači ko je sahibul uzr, znači osoba kojoj uvijek, e, koja, koja ima, da kažemo, bolest, odnosno kojoj uvijek teče, znači koji uvijek se dešava nešto što kvari abdest, znači takva osoba izuzetak, kao što ćemo pojasniti, i preduslov je da se takva a, osoba ne abdesti osim nakon što nastupi osim što, nakon što nastupi vrijeme. Znači ovo je šta? Ovo je deset stvari koji su preduslovi, koji su preduslovi abdesta. Pa kada su pitanju prva tri, islam, akl i tamiz, o tome nećemo govoriti, smo jer je prethodio govor o tome kada je pitanje namaz. Ono o čemu ćemo govoriti jeste sljedeći, a to je nijet, to je, to je namjera. Znači, kao što će doći kada je u pitanju namaz, da je namjera e, pred uslov, isto tako je namjera, isto tako je abdest, isto tako nijet je pred uslov za ispravnost abdesta. Znači, osoba koja pristupi činu abdesta, koja hoće da se abdesti, I znači da opere svoje šake, opere svoje lice, opere ruke, potare. Znači ona mora imati šta? Mora imati namjeru. Kakvu namjeru? Znači imati namjeru znači da uzme abdest. Znači abdest, onaj poznati abdest, terminološki abdest. Šta to znači? To znači ako bi došla osoba i da kažemo okupala se da se rasladi. Ili se okupala zato da kažemo hoće da se istušira uh, e, zato što misli da je prljava ili da, za, da se čuje, znači, eto, čisto da se istušira. I nije imala namjeru, na primjer, gusula ili abdesta. Ta osoba učini to i dođe kasnije i kaže, ja sada imam abdest. Ne, zato što kada si počeo to da činiš, nisi imao namjeru. Znači, dođe, na primjer, osoba i kaže, joj, hoću da se malo rastradim i uzme, i opere ruke, opere lice, i kaže vidi joj op, op, op, opra, op, oprao sam ili oprala sam lice, odo još uzeti oprati ruke i potrat glavu i oprati noge, ima će oblest. Znači nije ispravno. Zato što mora na samom početku da se nađe namjera kada je u pitanju oblest. Znači ne da to činiš sa ciljem da se očistiš ili sa ciljem da se rasladiš tako dalje. Isto tako kada je u pitanju gusul. Naprimjer osoba, naprimjer, bude u stanju džurupluka. Znači da bi otklonio se se među nupluk, mora šta? Da učini gusul. Kakav gusul? Znači gusul, znači šariatski gusul, gusul. Znači da ima namjeru gusul. Znači, na primjer, da se desi jedna osoba koja je džunup, odje da se okupa, na primjer, zaboravila da je, da je džunup. I odje se i okupa se, eto, istušira se, i kasnije se sjeti da je bila džunup, međutim okupala se. Da li je to okupanje ispravno? To okupanje ispravno. Zašto? Zato što nije bila namjera, zato što nije bio nijet. I zato, znači kada je u pitanju namaz kao što će doći, kada je u pitanju abdest i kada je u pitanju uh, gusul kupanje, potrebno da se nađe, znači potrebno na početku da bude šta? Da bude, da bude namjera, da bude namjera. Dobro, šta je namjera? Veliki broj ljudi misle da je namjera, znači ono što se uči u mektebima, što su neki djelima nalazi, znači da čovjek rekne riječima na vejtu anu salli ili na vejtu anu tawabba ili na vejtu ovo, znači uzmam namjeru da obavim namaz Znači izgovor E, nije ti nešto što, znači, mahalluhu ili mahalluha fil qalb. Znači, mjesto namjere u srcu. Znači, da u svom srcu, znači, da kažem da svojim mislima znaš, da pristupaš, da uzmaš abdest, da uzmeš abdest. Isto tako, kad staneš da klanjaš, da klanjaš, znači, da staneš da klanjaš tada, da imaš namjeru klanjaš šta znači, farz namaz ili sunnet namaz i tako dalje. Znači, to je namjera. Znači, tvoje znanje u tvojim mislima, u tvojom srcu, to je nijet, to je namjera. To je namjera koja se spominje. Ovdje želim da ukažem na dvije stvari, a to je da je izgovor nije ta riječ manovotarija. Znači da pri, bilo da se radilo, kao što se naći u nekim dilema, prilikom odpočinja namaza, na primjer kad čovjek kaže na vajitu, on sali ili lillahi ta'ala salate, ovo ili prilikom abdesta ili prilikom gusla, znači to je novotarija. Nice prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallam da je to učinio, nice se prenosi iti od jednog ashaba, niti se prednosi niti od jednog imama mezheba, niti od njihovi učenika da stuđen. Ne prenosi se ni od imama Ebu Hanife, niti Ebu Jusfa, niti Muhammeda, da su to smatrali čak pohvalnim. Znači to je bila stvar koja je bila nepoznata, nepoznata u njihovo, nepoznata u njihovo vrijeme. I zato, znači ovdje još jednom kažem i ukazivam, znači da, znači izgovor, izgovor nije ta riječ, riječima, da je to novotarija. Znači koju, znači za koju ne postoji nikakav, ne ležan hadis koji govori vrijednosti toga niti je to bila praksa ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, niti tabina, niti tabi tabina prvih generacija, niti mama mezheba, znači niko od njih nije tu stvar poznao, dok ta stvar, da kažemo, nije došla kasnije, izmišljena i spomenuta u nekim dijelima i tako dalje. Zato veliki broj leme je spomenuo i ukazano je rekao da je izgovor, izgovor e, nije ta riječ, ma da je to, da je to novotarija. Da je to novotarija. Zatim druga stvar, jeste Allah dao svako dobro kada je u pitanju nijet, kada je u pitanju namjera, da veliki broj ljudi ovdje biva iskušan različitim svesama. Pa dođe, na primjer, čovjek hoće da uzme abdest i, i nakon abdesta kaže, joj, jesam li, jesam li ja zanijetio. I, na primjer, osoba stane na namaz, kaže, jo, jesam li ja zanijetio. Znači, to su ove svese, jeli, šaputanje od šeitana, sa kojima hoće da čovjek oteža ili čak da čovjek E, da učini da čovjek na kraju ostavi taj ibadet tako dalje. I ova je stvar puno raširena i nalazi se kod velikog broja ljudi. Ili da kažemo kod jednog broja ljudi tačno. I ova stvar može da čovjek uništi. Ako čovjek ne zna, ako čovjek nema znanje. I zato onog momenta kad si stao, kad si stala da namaz, znači ti imaš nijet da kažemo da obaviš, da obaviš taj namaz. Znači ono što dođe od šeitana, e, ono što dođe jesi li nisi, znači to su stvari, to su stvari koje su od šeitana. I čovjek mora da tim stvarima zatvori da znači da zatvori vrata odnosno da da presječe da presječe put. Zatim sljedeći sljedeći šart jeste e, da se taj niyet nađe sve dok se abdest ne završi. Znači dok se abdest ne završi. Znači kontinuitet namjere niyeta sve dok se... Ne znači to da tu non stop moraš da ti bude u glavi taj niyet Znači sa Ne. Nego da se ne desi, na primjer da počneš sa abdestom, znači zanijetio si, zanijetila si, znači opereš lice, opereš glavu i kažeš joj, ja sad neću abdest. I prekineš abdest. I onda kažeš joj, podu ga završiti. I onda počneš ostatak. Ne. Znači ovdje si imala nijet, pa počela, pa si prekinuo, ili prekinula, i onda ponovo počela. Ne, znači to je neispravno. Znači abdest mora, nijet mora da snađe tokom cijelog uzmanja abdesta. Tokom cijelog uzmanja abdesta od početka do kraja. I zato kontinuitet, znači postojanje namjene, sve dok se ne završi, sve dok se ne završi sa čistoću. Zatim sljedeća stvar jeste inqita'u muđib. Da se ne nađe nešto tokom abdesta što kvari abdest. Znači osoba dok uzima abdest da se da učini nešto što se što kvari abdest. Na primjer, osoba uzme abdest i dok kvari abdest, naprimjer, e, da kažemo, da se da, da se pomokri. Ili, na primjer da pusti vjetar. Znači, da pusti vjetar, to je stvari šta? Koje kvari abdest, kao što će doći. Znači, u tog tog uzimanja, znači to je anulira, znači to je pokvarilo abdest. I zato mora prilikom uzimanja abdesta da se ne nađe stvar koja šta? Koja kvari, koja kvari abdest. Znači, tokom uzimanja abdesta ne smije da se desi nešto što kvari abdest, o tome će, o tome će biti govora kasnije. Zatim sljedeća stvar što je spomenuo še jeste da kaže istinđa, da se nađe istinđa ili istiđmar. Da se učini istinđa ili istiđmar qablahu, prije uzimanja abdesta. Šta je istinđa i, i, i istiđmar? Istinđa i istiđmar jeste čišćenje nakon velike ili male nužde. I ovo je jedna stvar znači, gdje moramo da ljudima da napomine. Veliki broj ljudi ovu stvar ne poznaje. A to je, Allah vam dao svako dobro kao što je poznato, znači da čovjek u islam, da čovjek musliman, znači nakon što obavi veliku ili nakon što obavi malu nuždu, da mora da se očisti. Znači jedan broj ljudi koji dolazi u džamiju ne poznaju, da kažemo, čišćenje nakon male nakon male nužde. Međutim, musliman, znači, mora da učini čišćenje, znači, nakon velike i nakon male, nakon male nužde. Ono što je bitno da ukažemo, jeste, znači, da, kao što je sada olakšano i prisutno, da osnovi to biva čišćenje vodom. Međutim, znači, to čišćenje nije uslov da bude vodom, ona može da bude papirom ili nekim predmetom, kao što je, na primjer, kamen. Međutim, sada je papir olakšano i, i lako se, e, znači, tu nalazi se, znači, da bude vodom ili da bude ili da bude papirom. Međutim, znači, još jedno napominjem i kažem da je čišćenje poslije velike i poslije male nužde obavezno. Znači, bilo da se radi da čovjek to učini vodom, što je bolje, i što sad, hvala Allahom Đelešanu, ima i prisutno i olakšanu, ili da bude, da bude na primjer, da bude na primjer papirom. Međutim, ukoliko bi osoba, ukoliko bi osoba, osoba e, to izostavila, znači, abdest takve osobe nije ispravan. Mada, znači, oko ove, e, stvari, da li je abdest ispravan ili ispravan, kod islamskih učenjaka postoji govor. Postoji, postoji govor. Znači, jedni, jedni kažu da je griješan, međutim, nam je abdest ispravan, međutim, znači, jedan broj ulame, znači, kao što to ovdje spominje ših od šartova, znači, da je to od šartova abdesta. Znači, kod jednog broja ulame, znači, to očišćenje posle velike ili posle male nužde je pred uslov, kod jednog broja islamskih učenjaka je pred uslov za ispravnost, pred, pred uslov za ispravnost abdesta, pred uslov za ispravnost za ispravnost abdesta. I zato ovdje vam još jedno napomnijem i kažem, a to je da ljudima moram govoriti i podučavati. I zato još jednom ovdje vidite, Allah vam dao svako dobro, znači važnost poznavanja fika, poznavanja propisa. Jer koliko, koliko, je, koliko je ljudi, znači pogledajte za namaz, znači, znači samo kada je u pitanju namaz koja je osnovna stvar. Znači koliko ljudi vidimo svojim očima da čine greške kada je u pitanju obavljanja ovog ibadeta ili da ne znaju, na primjer, ispravno uzeti abdest. Znači, to smo koliko puta, bar ja lično, koliko puta sam mogao da vidim čovjeka koji e, ne uzima ispravno abdest u smislu koji ne pere se potpuno koliko treba oprati. primjer, ruke do iza lakta. Ne opere potpuno ruke do iza lakta. Ili, na primjer, da ljudi ne znaju da nakon male nužde da treba, treba da se očisti. Znači, veliki broj, veliki, e, broj e, stvari koji su neispravne, prijestupa je prisutan. Ko će te ljude podučiti tim stvarima ako nećemo mi? I veliki broj ljudi, znači danas im je, veliki broj ljudi danas nije u mogućnosti da ode da upita nekog alima, da postavi pitanje na nekoj stranci, nego možda si upravo baš ti, ta ili ti si ta, koja je vrata toj osobi da upozna propise Islama. zato moraš upoznat, da kažem, ili naučit u najmanju rukove osnovne stvari, pa da kažeš, da znaš reći, na primjer, ovdje konkretno, Znači, ponekad, ponekad su neke stvari vezane, tako da kažemo, za neke intimne stvari ili za neke stvari gdje se ljudi stide da pitaju primjer stvari hajza, stvari poslije čega čovjek biva džunup, kako da uzme abdes, da se opere posle velike, posle mane nužde. Znači te stvari mora da pojasniš. Ko će sutra tvom, tvom djetetu to pojasniti ako nećeš ti? Sutra, na primjer, dođe osoba koja se stidi, na primjer, da upita neku osobu koju ne poznaje, koja je učena, pa će doći možda tebi, da upita tebe neki propis koji je vezan za hajz. Međutim, ti ako ne znaš te stvari, kako ćeš, kako ćeš tu osobu podučiti? I zato vam kažem, znači da ste obavezni obavezne da ove stvari naučite kako bi znači, drugima drugima ovo mogli prenositi, odnosno morali prenositi. I zato vam kažem, pogledajte samo ovde znači ovde spomnijem kao primjer, znači da veliki broj ljudi ne zna, znači uopšte, znači da kažemo da je pohvalno kao nešto drugo, znači čišćenje posle, čišćenje posle male nužde, da ne govorim o ispravnosti ili neispravnosti, o ispravnosti ili neispravnosti abdesta, o ispravnosti ili neispravnosti abdesta. Dobro, e, zatim e, osma stvar, jeste čistoća i dozvoljenost vode. Čistoća i dozvoljenost vode. Znači, rekli smo da u osnovi otklanjanje velikog ili malog hadesa biva sa čim biva sa vodom. Ako nema vode, ili ako voda ne može da se koristi, onda se čini tajemmum. Onda se čini tajemmum. Međutim, dobro, ova voda, da bi abdes bio ispravan, i također gusul, znači mora da bude čista. Znači, suprotno tome je voda koja je nečista. Islamski učenjaci kada govore o vodama, a inače obično veliki broj fikskih dijela počinje sa poglavlje o vodama. Zašto? Zato što sad tim biva čišćenje. I zato počinju kao što počinju, kao što govore o abdestu prije namaza, taj ko isto govore o vodama prije svega. Zato što? Zato što čišće, zato što je abdest i gusul, znači bivaju, bivaju sa vodom. Pa govore o vodama. Kada je voda čista, kada voda nije čista. I zato jedan broj islamski, ovdje ću vam spomenuti da znate, E, ono mišljenje koje je ispravno, a to je, znači mišljenje koje je ispravno, jeste da se vode dijeli na dvije vrste. Znači da se dijeli na čistu i čisteću i da se dijeli na nečistu. Znači voda koja je čista i čisteća i voda koja je nečista. To su dvije vrste voda. Znači voda može da bude ili čista ili nečista. Dok jedan broj islamski učenjaka kaže, pravi podjelu voda na čistu i čisteću, zatim koja je nečista, I treća koja je čista, nije čisteća. Znači, treća koja je čista, nije čisteća. Što znači koja je čista, a nije čisteća? Znači, sama po sebi je čista. Ako bi te dotakla ta voda, ako bi te poprskala, znači nije se onečistila. Onečistio ili onečistila. Međutim, ne može sa njom da uzmeš abdest. Ne može sa tom vodom da se abdestiš. I uzmaju, kao primjer toga, voda koja je korištena. Na primjer, sa kojom se već abdestila. Međutim, mišljenje koje je ispravno, je to da bi šehr Hrusama ibn Taymiyyah, rahmet, rahmetullah alaihi, jeste, i na to upućuje sunnata Allahu oposanika alaihi salatu wasalam, jeste da se voda dijeli na čistu i, ne, i, i nečistu. Znači voda koja je tahir i voda koja je neđis. Znači šta je voda koja je nečista? Znači u osnovi, da kažemo, Allah dao svako dobro, znači u osnovi sve su vode čiste. Znači voda, kišnica, rijeka, potok, bunar, znači sve su to vode koje su čiste. Koja je voda koja je nečista? Ona voda u koju je upala nečistoća. I ta nečistoća je ostavila trak. Znači voda, koja je voda nečista, voda koja je nečista je ona voda, znači čista voda u koju je upala nečistoća i ostavila trak. Šta to znači? To znači, na primjer, imaš kant vode i, na primjer, u tu vodu upalo nešto što je nečisto. A govorit ćemo i spomenut ćemo šta su to nečistoće. Na primjer, upala kap mokraće. Jel da kažem upala mokraća. Međutim, ostavila trak. Šta znači ostavila trak? Promijen, promijenila boju, miris ili okus. Naprimjer, promijeni se boja, znači vidi, vidi se trak boje, mokraće ili krvi, znači, ili da kažemo kap krvi ili dvije kapi krvi. Desi se, naprimjer, čovjek se poreže i umrešno čega sam desi upalo krvi. Znači, krvi nečist, po ispravno mišljenju islamske učenjake, to je mišljenje džumhura, kao što ću vam spomenuti. Međutim, ostavilo trak, znači promijenila se boja vode. Znači, ta voda je šta? Ta voda je nečista. Znači, još jednom kažem, nečisti voda, znači čista voda u osnovi u upadne nešto što je neđaset. I promijeni boju, miris ili okus. Znači, ta voda je šta? Ta voda je nečista. Međutim, ako bi se desilo da u čistu vodu upadne nešto što je neđaset, međutim, nije promijenilo jedno njena tri svojstva. Na primjer, desilo se upalo malko krvi. Međutim, toliko se razrijedilo, ili toliko ga bilo malo, ili toliko bilo puno, na primjer bačva vode, da ne vidi se nikako trak. Znači ispravno da ta voda šta? Da ta voda čista. Znači da je ta, da je ta voda čista. Da je ta voda čista. Za razliku od jednog broja uleme koji pravi, kaže ako je vliko vod, ako je toliko količinski vode, nije nečista, ako je malo vode, onda je nečista, pa makar da nije ostavilo traga, ispravno je, znači mišljenje bilo malo vode, bilo mnogo vode, da je i bret u ostavljanju traga. I to je mišljenje koje je ispravno kod islamskog činjaka. To je mišljen također odabro šehe Hulislam bim tajmi. Znači, ako upadne nešto, neka nečistu vodu, međutim ne promijeni jedno na tri svojstva, znači ta voda ostaje čista i čisteća. I dokaz toga je hadith bir buda. Znači, e, izvor, ili da kažemo, e, bir, onaj, e, znači, e, izvor, znači, izvor u smislu, znači, koji je bio izvor, dakle, su ljudi, bunar. Bunar, znači, dokaz tome je bunar, koji je bio za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam koji zvao Buda. Pa su ljudi došli i rekli Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam Allahu poslanice, znači je bunar koji ljudi bacaju neči se stvari. Znači baca se ovo, baca se ono, čak znači žene su tu bacale, znači znalo se da bace, znači uloške ono što su stavljali toku hajza. Međutim, taj bunar kada je izlazio, Znači on šta? On nije, nije ostavljao traga toga zato što je vode bilo jeli, toliko ili tako jako tekle, znači da nije bilo traga. Pa je poslanik Anihi Salatu Osanam rekao, inna nama atahi laju na džisušaj. Voda je čista i ništa je ne može onečistiti. Znači to jeste ništa je ne može onečistiti, osim ako se promijene jedno od njena tri, njena tri svojstva. I zato ovaj hadis je dokaz, znači ispravnosti onog mišljenja koje kaže da voda ukoliko nije promijenila jedno od tri svoja svojstva, to je boja, miris i lokus, nakon što je nečistoća upala u nju, da je ta voda čista i čisteća. Međutim, ako je voda nečista, na primjer, upalo krvi i vidlo se, znači vidi sa ščare, znači da kažemo, znači voda postala crvenkasta i tako, znači da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno da se obdestimo takvom vodom, nije dozvoljeno da se obdestimo takvom vodom. I tako, a, postojanje takve vode je kao nepostojanje vode. Znači, postojanje vode koje je nečist je kao nepostojanje vode. Onda u tom slučaju ćemo šta? Uzete jemmu. U tom slučaju ćemo šta? U tom slučaju ćemo uzeti tajem. Znači uslov je, vraćam se još jednom i kažem, uslov je šta? Da voda sa kojom se, znači abdestimo ili sa kojom se obusunimo da bude čista. Ovdje je spomenuo još jednu stvar, to je vo, vo ibahatuhu. I da voda bude dozvoljena. Šta znači da bude dozvoljena? Znači misli se da voda nije ukradena. Ili da nije uzeta gasbom. Znači da nije otimačina. Zato što su ljudi nekada znali da otmu vodu ili da ukradu vodu. Pa je ših ovdje spomenuo, je ovo mišlje imama Ahmeda, rahmetullahi alihi, a tu je da voda koja je oteta ili koja je ukradena, da nije ispravan abdesanju. Znači smatra se kao nečista voda. Slično tome je pitanje obavljanje namaza u odjeći koja je oteta ili ukradena. Ili obavljanje na mjestu u mesjidu koji je izgrađen na zemlji koja je ukradena ili oteta. Kažu Znači namaz je neispravan i abdest je neispravan. Međutim, ovo mišljenje je mišljenje, mama, mišljenje u mezemu imama Ahmeda. Za razko džumhura koji kažu namaz i abdest u pomenutim situacijama su ispravni. Ali je čovjek učinio grijeh, odnosno učinio haram radi čina koji je uradio. Pa ako je ukrao vodu ili oteo je pa se sa njom abdestio, znači abdest mu je ispravan, međutim taj njegov čin što je učinio haram. Ali abdest je ispravan. Namaz ako je klanju odjeć koja je oteta ili ukradena, znači namaz je ispravan, međutim taj njegov čin je šta? Zabranjen ili haram koji je učinio. Naprimjer, kao osoba, na primjer muškarec, da klanja u svilenoj odjeći. Znači, po mišljenju u mezemu ima Mahmada, a namaz je šta? Neispravan. Međutim, ispravno je mišljenje džumhura, a to da je šta? Znači, da je namaz ispravan, međutim, taj njegov čin, njegov taj čin da je, da je zabranjen, da je taj njegov čin da je haram. I deveti, deveti preduslov za uzmanje abdesta jeste izaletu ma jemna'u usulehu ila albašara. Otklanjanje, otklanjanje sa tijela onoga što spriča dolazak vode do kože. Dolazak vode do kože. Znači da otkloniš to koliko se nalazi, to je preduslov abdesta. Na primjer, od stvari koje najčešće imamo, znači jeste, primjer, lak koje žene koriste, koje lakiraju nokte. Znači, lak spriječava dolazak vode. Znači, žena da se abdesti, žena da se abdesti dok ima nalakirane nokte, znači, to je abdest je neispravan. Abdest je neispravan. Zašto? Zato što voda nije došla do onoga što je obavezno da se opere. A šta je to? To su nokte. Zato što su nokti vrhovi prstiju. Znači, to ulazi sastavni abdest. I ovo je mišljenje, znači, ovo je da kažemo konsenzus islamskoj učenjaka. Da je obavezno da se na abdestu, da se na udojima abdesta ne nađe nešto što sprečava dolazak vode. I zato od najčudnijih stvari koje sam čuo, i to je od čuda ovog vremena, znači od onih koji odgovaraju na pitanja i od onih koji su muftije, ili se postavljaju ili imenuju da odgovaraju na pitanje i da su muftije i tako dalje, jeste da je ta, jedan takav od njih bi upitan da li žena dok ima lakir, na, lakir, na lakirane nokte, da li, da, da li se može abdestiti. Pa je ovaj odgovorio na pitanje, kaže ovo se vraća na ženu znači vraća se na njenu procjenu ili na njenu svijest, ne znam, še, ne znam šta misli, na njenu procjenu, na njenu svijest, ako misli da može neki se abdesti, ako misli da ne može neki se abdesti. Znači ovu, da tako kažem, glupost, znači ovu stvar nikad niko od islamskih učenjaka nije rekao do ovog, da kažemo, našeg eminentnog ili učenjaka, ne znam kako da ga nazovem, znači koji odgovore na ovo pitanje. Međutim, od islamskih učenjaka ovo nikad niko nije rekao niti u jednom mezhebu nalazimo, nalazimo ovo mišljenje. I zato vam spominje kao primjer da vodite računa i da gledate od koga učite i od koga uzimate Allahu tabarak wa ta'ala. Dobro. Zatim ovdje želim da kažem da postoje stvari uh, koje su uh, uh, koje mogu da budu na koži, međutim koje ne, spreč, koje ne spriječavaju dolazak vode. I to su islamski učenjaci, islamski učenjaci spomenuti. Naprimjer, da, da ti bude na primjer, naprimjer, pišeš ono koji nađe se boje, na primjer, od hemijske na koži, znači to ne spriječava dolazak vode do kože. I, na primjer, žene kada ono stavljaju kanu, znači kana također ne spriječava dolazak vode. Međutim, neke stvari, znači kao što je, na primjer, lak, znači on spriječava, ili, primjer da žena ima tijesta na rukama, e, tijesto također, znači, e, znači spriječava e, ako, ako je deblje, znači to se vraća na procjenu. Znači to se vraća, znači na ne, da kažem, ne, e, to se ne vraća na procenu, nego vraća se na suštinu stvari. Da li u suštini to sprečava ili ne sprečava? Znači, postoje stvari koje, znači, koje sprečava i postoje stvari koje ne sprečava. Znači, lak, znači, sprečava. Zatim, e, da bude neka stvar, na, na primjer, neka boja, znači koja ostala, znači ono tvrda, tvrda boja, znači to sprečava, međutim da bude obojeno, na primjer, od flomastera, od hemijski, znači to su stvari koje ne sprečavaju, kao što spomenuli islamski učenjaci, Allah, Allah najbolje zna. I deseti preduslov, deseti preduslov jeste Allah dao svako dobro, znači što smo spomenuli, a to je nastupanje vremena za ono za onu osobu koja je sahibul uzor. Ili koja ima seles, seles u baul, tako se spomni u islamskoj literaturi. Znači šta je osoba koja je sahibul uzor? Znači osoba koja je sahibul uzor je osoba, da kažemo, koja je bolesna. E, osoba koja je bolesna, e, osoba znači koja je iskušana, e, na primjer, ili, na primjer, žena koja ima istihazu. Znači, rekli smo, odnosno, kad budemo govorili, znači, ono što izlazi žene jeste haiz izlazi nifas, izlazi istihaza. Istihaza nije svakodnevna i normalna pojava kod žene, nego je da kažemo jedan vid, znači dođe radi ovoga ili radi onoga i nije stvar koja je normalna. Također ima ljudi, na primjer, koji ima da kažemo, nekontrolisano ide i izlazi mokrača Znači, takvi ljudi ne mogu Znači, taki nekontrolisano i skoro uvijek im izlazi mokraće. I neki ljudi tako imaju, da kažemo, sa izlaskom vjetra i tako dalje. Znači, ti ljudi kojima to tako izlazi, znači, oni ne mogu da kontrolišu, da kažemo, svoj abdest i svoju čistoću. Da su oni zovu sahibul udhr, ili man bihi salasul baul. Znači, osoba koja ima opravdanje. Znači, na primjer, kao što žena kad ima istihazu, znači krv, da kažemo, skoro uvijek, skoro uvijek teče. Takve osobe, imaju veliku poteškoću u uzimanju i kontrolisanju abdesta. I radi toga, znači, Islam je došao, znači, sa olakšanjem, sa olakšanjem. Pa tako, na primjer, žena koja ima istihazu, ona će se abdestiti. Pa makar i tokom abdesta i tokom namaza teklo joj, znači, izlazila joj krv. Zašto? Zato što je, znači, to istihaza, znači, krv, ko, znači, koja teče, znači, koja je došla radi poremećaja i tako dalje. I zato žena, na primjer, koja ima istihazu, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što je došao hadis u Buhari od Fatime bint Abi Hubeish, znači zabilješ od Fatime bint Abi Hubeish, zabilješ ma Buhari u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je naredio en te tawadda li kulli salah, da se abdesti za svaki namaz. Da se abdesti za svaki namaz. Znači osoba koja ima istihazu, žena koja ima istihazu, znači šta? Znači kad nastupi vrijeme, međutim ne smije to da čini prije nastupanja vremena. Ona će se abdestiti za svaki namaz. Međutim, Znači za svaki namaz, kada nas, nastupi namazko vrijeme. Znači hoće da kranja podne, kada je nastupilo podne, podnemsko vrijeme, ona će šta? Uzeti abdest. Uzeti abdest, pa makar tokom uzimanja abdesta tekla joj krv, ili nakon što, nakon, uzim, nakon što je uzela abdest, te, teče joj krv, nakon obavljanja namaza teče joj krv, znači to znači, nema zapreke. Zašto? Zato što ona ima izuzetak. Tako isto osobe koji imaju iste takve, da kažem, probleme sa mokračom ili sa vjetrom i tako dalje. I one se, kao što sam rekao, zovu sahibul uzr. Znači, za ove osobe je uslov znači, da njihov uzmanje abdesta bude nakon nastupanje vremena namaza koje žele da obave. I onda tako će, kad nastupi podnevsko vrijeme, uzeti abdest i tako klanjati podne. Kada nastupi kindija, uzeti će ponovo e, za ikindiju namaz, kada nastupi akšam, zakšam namaz, za jaciju i tako dalje. Znači, ne može da se abdesti prije nastupanja, prije nastupanja vremena. Ne može da se, da se abdesti prije nastupanje, nastupanje vremena. Sljedeću stvar, sljedeća stvar koju će pisac govoriti jesu farzovi, jesu farzovi abdesta, o tome ćemo inša Allah i ta'ala govoriti, govoriti sutra. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas smiluje da nam oprosti. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman ana salafi ala kitab wa sunna wa ala منهج السلف salih.